Men hvor er kommet så mildt og stille Med drømmedufte og mark og vand På sølvstrand klimper den friske kilde Og fuld af sødme er fuglen sang Jeg plukker fløjlsgræs og spor Jeg plukker mandstro og spor Men blodet brænder i mine år Mit lille hjerte har ingen ro. Jeg synger ikke, jeg danser ikke, der er så meget, jeg ikke når. Er jeg bedrøvet, jeg ved det ikke, jeg drømmer bare, og tiden går. Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspor, jeg plukker mandstrå og jomfruspor. Snart kommer prinsen fra eventyr. Hans silkekappe har gyldne knapper, kægt gynger på hans beret. Og han er mandig og flot og tapper, og på hans skjold er der ingen plet. Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspor, jeg plukker manstro og jomfruspor. Men hvis han ser mig i pigefrimlen, munter mit hjerte kan finde ro. Lad hjertet hamre, lad blodet strømme, mens farmen runder sit hvide lin. Snart kommer helten fra mine drømme, skønt ingen ved det, er han dog min. Jeg plukker fløjlsgræs og ridder spor, jeg plukker mandstro og jomfru dig giver jeg alle mit hjertes blomster, for du har taget mit hjertes ord.